يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Uvjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Vi se čvrsto Allahova užete držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljavih odrećate i u Allaha vjerujete. Da li ćemo sada kad smo oči otvorili i spoznali ići dalje jačati rasti ili ćemo odustati i vratiti se svojim stopama pa da Allah ima potpuni argument protiv nas Yeah. nema pravo ni mu'min ni mu'minka kada Allah i poslanik njegov nešto narede da im bude izbora i da hoće neće nego moraju izvršiti ako prema Allahu i poslaniku njegovom zgriješi i kojim se ne pokori zaista je daleko odlutao i zaista je prestupnik veliki ja, to je Allah koji vas je stvorio, da bi vas iskušao, da bi vam naredio, da bi mu se pokorili. A ako se ne pokorite, samo za vas i džinove kojima je pamet dao, džennet i džehennem je spremio. I nemoj da slabite, i nemoj da se žalostite i tužite. Vi ćete gornji uvijek biti, samo kada vjernici budete. Ako vjernicima budete, znajte, uspjeh na Dunjaluku. Znajte, naredba Allahova Želešanu i zabrana svaka odnosi se isključivo na vjernike. I pomoć Allahova snaći će samo vjernike. Allahova zaštita i milost i na kraju džennet. Yeah. Ne tražimo na dunjaluku ništa i ne tražimo od drugog ništa. Tražimo za dijela pokoravajući se Allahu Đelešanu samo džennet njegov.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 Selamom Islama. Selamim svoje ljute krajišnike i junačku krajinu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Draga moja braćo, Allahovi smo robovi. Živimo u ovim vremenima poznim. U vremenima koja bi mogla biti vremena blizu kijameta po mnogim svojim znacima i alametima i Allah Đalešanuhu nam se i ovakvom halu smilovao i istini nas podučio i omogućio da je slijedimo pa ili će to biti dobar put i dobar prag ka velikom hajru ili će to biti definitivni Allahov dokaz i uzr opravdanje ispred nas da ako pogriješimo i ako odustanemo sami snosimo odgovornost jer prije samo nekoliko godina našla nas je velika nesreća i belaj a nismo znali što znamo snašla je sva ta nevolja naš narod u gaflatu kome nije jasna bila istina od neistine kao što je jasna nama danas Zato od pa nas zavisi da li ćemo sada kad smo oči otvorili i spoznali ići dalje jačati rasti ili ćemo odustati i vratiti se svojim stopama pa da Allah Želešanu ima potpuni argument protiv nas da ne možemo kazati da smo zatekli naše očeve i djedove, a nisu znali i nisu nam kazali i nisu nas podučili. Velika je sreća i izazov poznavati pravu istinu dok je drugi ne znaju. Time što ne srljamo kao što srljaju i što im pomoći možemo ako budu od sretnih kojima Allah želešanuhu za uputu izunat dadne kojima Allah Đalešanu dopusti da napravi put izađu. Braćo draga, kriza je svekolika. Fali nam mnogo šta kao narodu. Ali mogu kazati da je kriza najveća u najvećem hajru. To jeste u imanu i bogobojaznosti. I svemu što iman i što islam kao vjera znači i sa sobom nosi i čime pojedinca i zajednicu preporađa. Kriza je u srcima, kriza je u imanu, kriza je u odnosu i sprezi sprem Allahom Đalešanu, pa je otuda prirodno da onda bude kriza i između ljudi pojedinačno i skupno. Da li toj krizi ima lijeka? Da li toj krizi ima lijeka? I da li se kriza može prevazići? Odgovor je kratak i jasan i lahak. Zasigurno ima. U Allahovoj vjeri, u poslanikovoj, alaihi salatu wassalam, uputi, je lijek za duše i srca naša. Je lijek za našu situaciju. Lijek za naše nedaće. Odgovor i izlaz za našu budućnost, koja izgleda strašna i neizvjesna. Zato sa vama ovom prilikom hoću da razmijenim neke misli i da vam prenesem neke poruke u kojima bi mogao biti izlaz za nas. Nestale su generacije koje su po prirodi nasljeđivale od djedova i očeva svojih hajr. Nisu htjeli u zlo, nisu htjeli dangubu, znali su vrijedno da rade, bili su čestiti, nisu napadali na tuđe časti, nisu prekoračivali Allahove granice i znali su se pobojati Allaha Đalešanu u tajno i javno. Danas mi nemamo takve generacije same sobom, nego se grčevito i krvavo borimo za svakog pojedinca da ga iščupamo iz šestanove sredbe. Da pretvorimo ga iz šestanova evlije u Allahovog evliju. Jer šetanove snage odavno su radile i sav su svijet proharale i u tome su odmakle u stilu i načinu na koji način djeluju na ljude postali su oboljeni i vulgarni da danas čovjeka čine nečovjekom i insana čine ne insanom najsramnijim i najposljednim najsramnijim zadnjim najživotinskim porivom koji je u čovjeku, koga danju i noću čovjeku plasiraju i prikazivaju, da ga zavedu i da od toga naprave jedini njegov životni interes dok živi, dok egzistira i dok diše. To je posljednje što je čuvao prokleti iblis. Allah nas sačuvao i muslimane sve i ljude sve vratio iz njegova okrida u okrilje milostivog gospodara. To je posljednje što je čuvao. Što znači da je iz svoje džurbe, iz svoje torbe sva sredstva potrošio. I kada se to potroši i kada to svijetu dodije, ostaje na mukminima da ponovo ponude izlaz. Da ponovo kažu nije to sve. Ljudi ne mora biti kraj, ne mora biti propast. Allahovi ajeti koji su prvi put uputili i preporodili i danas su pred vama i danas ih morate čitati i danas pokušajte prepoznati u njima da li je to istina ili laž, da li vam koristi ili šteti, da li će vas unaprediti ili unazaditi. Zato, braćo moja, dolazim sa nasihatom a Rasul sallallahu alaihi wa sallam je kazao dinu nasiha vjera je nasihat rekli smo za koga Allahu poslaniće Kaze za Allaha za njegovu knjigu i njegova poslanika i za predvodnike i prvake muslimana i za sve muslimane kako prema Allahu Đelešanuhu se odnositi, kako u njega vjerovati i kako mu se pokoravati, vjera te poučava i kazuje. Vjera ti je u tome nasihat. Kako prema knjizi Božjoj, isto tako će ti vjera kazat, kako prema poslaniku upute, poslaniku milosti, vjera će ti kazat. Kako da se odnosiš prema prvacima i predstavnicima koji su ti na vlasti, koji ti sude i zapovjedaju, koji ti poslije Allaha Đalešana u sudbinu koje ovu kratku dunjavučku vjera će ti kazati i kako ćeš prema svakom bratu muslimanu pojedincu u vjeri je uputa i odgovor. Pošto od vjere moramo početi jer naša vjera Allahu Đalešanu hvala nije krnjava i ne treba niko da u nju dodaje dala je odgovor i dala je smjernice za svaku stvar u životu. To nije manjak, nego je to plus islama nad drugim vjerama. I to nije manjak muslimanima, što ne moraju koje puda da uče kako će da se ponašaju, nego u vjeri nauče kako da vjeruju, tako da klanjaju, tako da se odnose sprem muslimanima i nemuslimanima, a tako i da posluju i da u životu rade i privređuju. Sve ih uči vjera. Vrlo malo je onoga što neko drugi pored vjere može dodati. Da vjera nije kazala, a ako je kazala, sigurno je ono što je vjera kazala bolje od onoga što nas drugi hoće naučiti sem Allaha i sem njegova poslanika i uleme koja nam je protumačila ono što nam je Allah objavio i što nam je Resul sallallahu alaihi wa sallam ostavio, jer zasigurno ne imamo nikog da nam je bio iskreni prijatelj i učinio iskreni nasihat kao što se to učenjaci Islama počevši od prvog halife Ebu Bekra pa do četvorice imama pa do uleme koja neće iščeznuti do sudnjega dana ostaće na pravoj stazi kao što je Resul sallallahu alaihi wa sallam navijestio Allah jalla šanuhu poručuje a'udhu billahi min šeitanu rajim ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين I nemoj da slabite, i nemoj da se žalostite i tužite. Vi ćete gornji uvijek biti, samo kada vjernici budete. Ako vjernicima budete, Znajte, uspjeh na dunjaluku. Znajte, naredba Allahova Đelešanu i zabrana svaka odnosi se isključivo na vjernike. I pomoć Allahova snaći će samo vjernike. Allahova zaštita i milost i na kraju džennet je samo kao što kaže Resul sallallahu alaihi wasallam ustani jednom od ashaba i objavi da u džennet neće ući illa nefsim mu'mine osim mu'minska duša Pa kaže uzmišeni, a mnogo je toga, braćo, što nas razočarava i tuži, što nas brine i zabrinjava. Mnogo je toga, počeš od pojedinca do, na, do globalne situacije. Međutim, nada ostaje, nada ostaje i izlaz ostaje u našoj vjeri, u našem imanu. Zato vratimo mu se, od njega počnimo, na njemu udarimo temelje svoje ličnosti. Na njemu udarimo temelje svoje porodice i kući. Na njemu udarimo temelje svoga društva. Tako je Allah naredio i drugačije neće od nas prihvatiti. I u suprotnom će nas kazniti jer nam Allah Želešanu svojim amrovima nije ostavio izbora pa kaže audu billahi mine šeitan rajim وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Nema pravo ni mu'min ni mu'minka kada Allah i poslanik njegov nešto naredi da im bude izbora i da hoće neće nego moraju izvršiti A ko prema Allahu i poslaniku njegovom zgriješi i kojim se ne pokori zaista je daleko odlutao i zaista je prestupnik veliki zato kaže uzvišeni ala lahul khalqu wal amr zar nije on taj koji stvara i naređuje kada vam dođe neko drugi koji vas je stvorio kada vam dođe neko drugi koji vas hrani, kada vam dođe neko drugi da vam pamet i, i svu i vi i eđel da pokoravajte mu se, ali vam neće doći. To je Allah koji vas je stvorio, da bi vas iskušao, da bi vam naredio, da bi mu se pokorili. A ako se ne pokorite, samo za vas i džinove kojima je pamet dao, džennet i džehennem je spremio. Znajte vjernici, Znajte koji ste zadovoljni Allahom gospodarom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem poslanikom i islamom, vjerom i Kur'anom, knjigom i džennetom, nagradom i džehennemom, prijetnjom i muslimanima, braćom. Znajte da svaki poslanik kada je dolazio, naređivao je i zabranjivao, ali nije ništa drugo nudio. Tražio je i metke, tražio je živote, tražio je vrijeme, ali je samo jedno nudio dajte mi to vama je džennet uradite to vama je džennet klonite se toga garantuju vam džennet zato vjernici teško nama i slabe li nam vjere ako jednoga dana nam džennet ne bude dovoljna inspiracija i dovoljna naknada za dijela koja činimo Ne tražimo na dunjaluku ništa i ne tražimo od drugog ništa. Tražimo za dijela pokoravajući se Allahu Đelešanu samo džennet njegov. A džennet znači istovremeno biti sačuvan od vatre. Je li dovoljno mu'minima danas? Kao što je bilo dovoljno mu'minima u dobu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da rade za džennet. Da istimuliše džennet. Da istimuliše džennet da žale kada imaju priliku da urade grije, da žale da propuste žene, kada treba da dođu kakve bludnice dunjalučke, da im bude žao da se rješavaju vječno hurija u džennetu. Jer je nagrada i kazna od iste vrste. Zato moja braćaka, Stanje ne smije da razočara. Izlađe pred nama. I poruka moja s kojom vam dolazim danas jeste da se dobro prisaberemo i vratimo kitabu i sunnetu i vratimo čistom pravom vjerovanju i čistom iskrenom ibadetu i pravoj uputi kojoj zabluda ne može doći ni s lijeva, ni s desna, ni s prijeda, ni s traga i njome reformišemo svoj život. Probali smo braćo na sve načine, ali sa neukim narodom ne ide. Narodom kojem se može zaprijetiti Allahovim zadovoljstvom i vjerom i da on odustane. Tamo se kaže ne smiješ tu opciju jer je to Božja vjera. Kako može to nekog odvratit? Naprotiv to treba da čovjeka pokrene. Gdje je onda zapelo? Zar može kod mumina da ti neko kaže ne smiješ za tom opciju neko ona vodi islamu? Allahu akbar. Je li to mu'min koji će zbog toga kazati ne mijenjam opciju? Ne. Zato se moramo vratiti i naučiti čistom tevhidu. Tevhidu Allahovom Đalešanuhu da je On jedan i jedini koji je stvorio. Jedan jedini koji gospodari svemirom. Jedan jedini koji sve zna i sve može. Jedini koji obskrbljuje. Jedini koji ljudima sudi. Zatim, iz toga proizilazi da je on jedini koga molimo jedini kome se klanjamo jedini kome dole upućujemo jedini od koga se nadamo i na kraju samo je on takav ne može nam niko kada takvu vjeru imamo čovjeka prikazati takvim ili drugo božanstvo izmisliti pa kazati i on je kao Allah ne, to je tevhid i udarimo temelje svoje vjere na tim temeljima zatim očistimo svoje la ilaha illallah muhammadur rasulullah a la ilaha illallah muhammadur rasulullah može biti puka riječ koja ničemu neće odvest jer to la ilaha illallah mora proisteći iz znanja da ti vjerniće znaš, tražio si i učio si o drugom Bogu, ali nisi našao da ga ima. Nisi našao da je drugi neko stvorio nebesa i zemlju, da je drugi neko dao vodu i brda, da neko drugi daje živo i neživo, da iz zemlje život izvodi i tvoj i hrani stoku i bilje koje je također živo. To je ilm. Zati moraš imati jepin da je to tako, da nema Boga sem Allaha. Pa moraš to kazati iskreno da ne bude ni paka, licemjerstva. Zatim, sa ihlasom, da ne bude u njemu rija'a, da ne bude u, u njemu nečega zbog nekog drugog sem zbog Allaha. I moraš to da voliš više nego što voliš sebe i svoj život. Zatim moraš da se pokoravaš La ilaha illallah To si na početku rekao Dok si živ ne smije da dođe Pred tebe Allahova naredba A da ti kažeš E ovo i ne mora Mora La ilaha illallah Te obavezuje Zbog čega ne mora Koji ti to Bog drugi naređuje da prema Allahu pogrežiš? Je li ti? Ne, ne može, ja sam samo stvorenje. Je li drugi Bog? Ne, drugog Boga nema. Je li drugi čovjek? I on je samo stvorenje. I Allahovo mora proći. I ne može doći do zastoja u umetu, u umetu Islama, ako se tako nauči. Moramo se vratiti, braćo moja, vjerujte da smo deset godina prokockali. Deset godina narod ničemu nismo naučili. Čekali smo od nesvjesna i neuka naroda. Je li da ne čekamo? Wallahi je zabluda i zamka. Zabluda je i zamka. U osnovi postoje samo dva puta a ovaj drugi možete podijeliti na hiljadu, ali je on jedan. Postoji Allahov put i on je vjerovanje u Allaha i pokoravanje Allahu. I postoji šetanov put, njih može biti stotinu, svi su šetanovi. Mu'min sigurno neće da slijedi jedan od šetanovih puteva. Naučimo narod, sada kada je šetanska dava snažna i jaka, ona dedina i nenina i babina i majkina vjera slabo može pomoći. Slabo se može pohrvati sa zabudom koja se plasira. Nego mora biti vjera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Onaj Kur'an u kome je uputa za sve, u kome je odgovor za sve. Onaj sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je zaklete neprijatelje Islama mijenjao u najveće borce za Islam. Zar mislimo naprijed? Zar mislimo naprijed ako taj preporod ne uradimo? Uzvišeni je rekao ajet stalno ga vjernici u džami u preporodu čitaju. A billahi mine šeitan rađim إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله neće promijenuti što je narod snašlo od trvenja, od podjela, od mržnje, od slabosti, od neprijateljstva, od dušmaluka, od sapličanja nogi, nogu, samom sebi, ako ti saplićeš bata, saplićeš on tebi, saplićeš sam sebi, ko se kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam. S drugim primjerom, kaže ne treba da čovjek psuje sebi majku, roditelje, pa kaže kako, pa psuje drugom čovjeku, pa on psuje njemu, u osnovi on sebi psuje, jer je on to uzrokovao. Tako isto mi, koji to čovjek ti neće vratiti isto, ako si se zadužio, jer dug, jer dug ne umire. Pa kaže uzvišeni Allah, neće promijenuti stanje naroda dok narod ne promijeni sebe, pazite, mi mijenjamo ljude, a ljudi isti. Mi mijenjamo ljude sa ulice, a ulica je, braćo, šarena ista. Žuta, crvena boja ista, šareno. Moramo promijenuti ljude poučavanjem pravo i vjeri koju je poučavao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a ta je vjera izazovna i slatka. Volio bi vidjeti nesretnog čovjeka koji bi je naučio, a nekad se u životu ne pokorio. A nekad se u životu ne pokorio. Ne garantujem odma, ne garantujem za deset godina, ali mi vidimo i naše stare djele koje se naučile ono malo u Mektebu, kada dođe 60-70 godina, vrate se džami. Da nisu znali ni to, ne bi se vratili u 60 jer ne znaju ljudi. Znaju samo žurke kojima je učila druga opcija. Tako isto ako naučimo ljude pravo i vjeriti, pravom akidetu i pravom sunnetu mako bio ako je to znanje posvojio jednog dana će se ovo koristiti Jednog dana će to znanje zatrebati Razočara će ga sve drugo pa hajdemo se izmijenuti i onda nije problem koga ćemo izabrati jer ćemo imati jedno univerzalno ogledalo u kome se gleda i vladari kojem se vlada koje gledamo jutro mi večeri i ja i ti, pa ga stavim predase, pa ga stavim predate. Isto je naredba Allah spustio i meni i tebi. Ja ih gledam u sebi, ti ih gledaš u meni. Ja ih gledam u tebi, ti si ih gledao u sebi. I non stop se čistiš, non stop se popravljaš. I ne bojimo se onda nikakvih komisija i nikakvih analiza i nikakvih istraživanja. I ne bojimo se koga ćemo izabrati. Jer ako izaberemo deset jabuka zdravi bilo koju, naješćemo se ako je deset gnili, nećemo se ni od jedne okoristiti. Zato znajmo i prepoznajmo. Izlaz nije da ostajemo džahili, da ne poznajemo svoju vjeru, da nema vjere u našem životu, nema čvrstog vjerovanja, nema pokoravanja, nema Allahu robovanja, nema ostavljanja grijeha, nema borbe sa sobom, nema borbe sa šetanom, nema savladavanja i čuvanja od dunjaluka, kao što je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dunjaluk je sladak i zelen, pa bojte se dunjaluka, čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Nema toga nigdje. I onda tražimo izlaz u mijenjanju pasa, u mijenjanju lica, u mijenjanju ljudi, izlaz je u tome da ulema naša poučava pravo vjeri s kojom je zadužena kako kaže uzvišeni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون I kada je Allah uzeo od onih kojima je knjigu dao zavjet, sigurno ćete dostavljati te ajete i objašnjavati ljudima, nećete ih sakrivati i prešućivati, pa su ih bacili za leđa svoja i prodalo ih za nešto što ne vrijedi i zlo je, i zlo je ono što su za njih kupili. Malo su dobili. Zato na Ulemije na pravom akidatu, čistom ibadatu i islamu kao uputi za sve u životu, poučava ljude u tome bude primjer i onda će doći selamet. Moramo, kako se uvjeriti u, to, u tu opciju, draga braćo, razuvjeriti se u druge opcije. Znati da nas ništa drugo ako prema Allahu griješimo, iako Allahovom stazom ne kročimo, neće nas spasiti i usrećiti. Rekao je Hazreti Umar, mi smo narod koji je Allah uzdigao islamom i kada mimo islama budemo tražili ponosa, ponizit će nas Allah. I to nam se dešava cijeli vijek. Cijeli vijek mijenjamo opciju za opciju. Pa sallahu alaihi wa sa imanom i ilmom jer je kazao audu billahi min šeitanir rajim jarfa illahu alladine amanu minkum walladine utul ilma darajat Allah će uzdići između vas one koji budu vjerovali i kojima bude dato znanje na visoke stepene. Allah Đalešanu je spomenuo dvoje. Spomenuo je iman i spomenuo je ilm najpreće je da ih vežemo i ne odvajamo. El, ako nema bogobojaznosti, može biti katastrofa. A bogobojaznost ako nema znanja, može biti zabluda. Oni su oboje dobro, oni su oboje dobro, samo nikada jedno ne može da garantuje uspjeh kao što je rekao imam Ali radijallahu anhu قسم ظهري رجلان العالم المتهتك والعابد المتنسك slomili su mi leđa dvojica pokvareni učenjak koji se igra s vjerom i do nje nimalo ne drži ali je zna i neuki pobožnjak koji hoće da istira mak na konac, ali ne zna kako će. I normalno da će upadati u mnoge zabude. Zato je neophodno da se spoji ilm i iman. Ilm i takva, takvaluk, da bude garant uspjeha. Da bogobojaznost ne dozvoli učenom da zbog nečega proda vjeru ili krivo kaže ili krivo pouči ili na svom zadatku izostane ili svoj posao ne uradi jer ova dvojica su uzori i ugledi kada čovjek vidi insana da djeluje pobožno uzet će ga sebi za uzor a ovaj će mu onda govoriti bez znanja i naučit će ga krivo a isto tako ako kod čovjeka bude znanja, ne bude takvaluka, može zbog nekog interesa kod tog čovjeka htjeti nešto drugo od onog da ga istini pouči. Pa ga može na krivi put umjesto pravog odvesti. Samo vjerovom braćo i samo imanom, samo čvrstim pokovravanjem Allahu i vezanjem za njegovu uže, možemo ujediniti sopa i možemo ujediniti riječ i možemo ujediniti svoj stav da nam stav bude jedan jer je vjera i zakon jedan da nam riječ bude jedna jer je riječ Allahova i riječ poslanikova i da nam sap bude jedan jer je sap mu'mina koji Allaha slušaju i prema Allahu ne griješi. Tako vam Allaha, pokažite mi drugi put, ako ga ima. To je put. Zato ne gubimo vrijeme. Allah nam je dao ovo nešto mira, ovo nešto vakta, da se o sebi zabavimo i da se malo popravimo. Učimo. Gdje god ima kitab koji na dobro upućuje, uči. Gdje god ima osoba koja te može naučiti, druži se sa njom gdje god ima halka u kojoj se poučava čistoj vjeri, vjeri Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, požuri sve ostavi. požuri sve ostavi, jer ništa ti, ništa ti dobra domjet neće, ne budeš li valjano naučio. Sigurno kažem da nam se sve ovo dešava i da ne možemo da savladamo svoje slabosti zato što ljudima vladaju hirovi i lične volje i lične težnje i ljudi ne znaju čime da se vladaju čime da se ravnaju pa može svak da ju zabludu odvede zato jednom zauvijek naučimo kako mu'min gleda i poučimo svakog do koga doprijeti možemo kako je gužan Allahom mu'min da gleda A molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam na pomoći bude. Da nas on pouči, da nas on učvrti, da nas on čuva. Da nam Resul sallallahu alaihi wa sallam bude uzor i vođa. I da nam onaj svijet i nagrada Allahova bude naknada za djela koja radimo. Molim Allaha Đalešanu da se smiluje on skupu i da nas grijeha odriješi. Molite ga i vi, a on je milostivi. i prima pokajanja i grijehe briše الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله اللهم ارضى عن أئمتنا الحنفاء أربعة الخلفاء وبالقدر العلي والشأن الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي عشرة المبشرين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بأحبك وجودك وكرمك يا أجود الأجودين وبعد Braćo draga, ono što sam kazao u prvoj hutbi je poruka moja i savjet i nasihat. Braći mojoj, da se ne igramo i da sebe i druge u zavlju i greške ne uvaljujemo. Bićemo odgovorni za sebe i za svoje vrijeme. Bićemo odgovorni za porod svoj i odgovorni za braću svoju. Allahova vjera šala nije i njegova naredba za poigravanja nije a pada na svakoga izuzetka nema bio on vladar ili onaj kojim se vlada bio on na čelu ili bio u pozadini samo vjerom samo vjerom čovjek može biti uzor i vjernik mora da bude i najbolji radnik i najbolji vojnik i najbolji otac i najbolji muž i vjernica najbolja supruga i dijete vjernik mora biti najzahvalnije dijete koje će te koje će ti dobročinstvo učiniti dok te u kabur spusti svojim rukama i dok bude živilo i ostavit će vas svijet poslije sebe da se čini dobro za tebe, njegovog babu. Hoćemo li ostaviti ovo dobro i zaboraviti se? Allah nam je zaprijetio. Ne budite od onih koji su Allaha zaboravili, pa su sami zaboravljeni. I u istinu smo zaboravljeni. Samo zato što smo zaboravili Allaha tabaraka wa ta'ala. Zaboravljamo jedni druge sada. Niko ne može doći ni do koga kada riješi svoj problem. Niko nema sluha za drugog. Jer je Allah tako naređuje. Allah to zabranje. Znači, zaboravili smo Allaha, pa ga se sjećajmo, pa imajmo emrove njegove na umu, pa će nam biti bolje. Stare i aktuelne prijetnje, braćo, i sada vise u zraku. Prijeti nam se i sada, svime i svačime, od istrebljenja i brutalne agresije. I na nama je koliko ćemo biti jaki, koliko ćemo to mirnim i drugim sredstvima moći spriječiti. Zato je na vjerniku na svakog dana bude jači. Svakoga dana sa svojim bratom u jačoj svezi i sprezi, bliži do svoga brata, da se jedan na drugog mogu osvonuti poslije Allaha i pouzeti jedan vid slabljenja nas jeste selitba iz Bosne selimo braćo ostavljamo prazne prostore koje može svako pripojiti gdje hoće dužnost je da ona naša borba ne bi bila uzaludna da se maksimalno trudimo da ovdje budemo Znam da kriza goni ljude i da ljudi traže rješenja jer ih ovdje nema. Zato je dužnost odgovornih da potraže za ovo stanovništvo rješenja. Na ekonomistima je da brinu o mojoj i svojoj egzistenciji, ne da ja brinem o ekonomiji. Ja ću brinuti o svojoj i njegovoj vjeri, tako mi Allah. Ali neka on brine o mojoj i svojoj egzistenciji. Tako je vojniku da čuva svoju i moju sigurnost. O političaru da štiti moj i njegov interes, on je zajednički. Krizu sami sebi stvaramo. Opet zbog toga što smo slabi vjernici. Ovdje usput dok sam došao vidio sam niz šopova gdje nam Srbadija prodaje onaj svoj pesimluk nekakve ceca i djece kome je to izbio na cestu ima leko da ne zna odgovor nama muslimanima muslimanima ja Allah je da vidimo koga će Allah nazvat muslimanova da će to kupiti nama kako nas popularno zovu balijama znaju da zatim letimo I od toga mogu da žive i profit pravi. A šta je sa drugim stvarima? Idem jednog dana u dućan, došao sam sa puta da kupim djeci svojoj nešto. Pitam, dajte mi čokoladu, ali dajte mi bosanski proizvod. Ne mogu da je nađu. Dajte mi bombore, bosanski proizvod iz Vispaka, iz Tešnja, gdje već ima, iz Zore. Ne mogu da nađu nisam kupio jer nisam morao, a brašno sam kupio jer sam morao. To je naša svijest. Hoćemo da izađemo iz krize. Pomozimo sami sebi najprije. Mi smo kupovna sila u Bosni i Hercegovini, na nama drugi pare ženju. A naši ljudi, naši privrednici imaju para. Oni kupuju holidejine, oni kupuju hotela Evropa i drugo. Zašto nam ne otvore veleprodaje? prodaje? u kojima će prvo od naših proizvođača kupiti sve što ima, da ova naša sirotinja ne ide vani, da naše fabrike prorade, da hladnice iz naših fabrika idu u diskonte pa dalje u niže prodavnice. Gdje je svijest naših ljudi koji imaju džepove, naših poduzetnika, naših biznismena, naših privrednika? Gdje je svijest Gdje je svijest kupca? U zalivu dnevno nakon bojkota američkih proizvoda Amerika gubi 2,5 miliona dolara dnevno. Nakon što su se hvalili kada dođeš u prodavnicu da je ovo Ameriki, sad se stide ovo će neće niko da kupi. Pa mora je Boga imao tamo neki muslimanski proizvod da ti ga pra... Ima nešto da je proizvod Egipat, ima nešto da je proizvod Turska, ima nešto da je proizvod Pakistan, ima nešto da je proizvod Malezija. Jer zna da ti nećeš ono da kupiš. Nećeš da jačaš privredu onoga koji ubija tvoju braću, koji može da najskuplje institute otvara i ulaže da planira kako da, da, će, da te sa zemlje pometi. A mi koji ta... Pa nije subhanallah čokolada i bombona, nije svemirski brod. Zna je svaki narod proizvesti. I imamo za to resurse i potrebe i znamo. Zato svaki pojedinac koji čuje i svaki pojedinac koji može kome kazati budite svjesni kada kupujete kupujte ono što sami proizvodimo pa će nam biti bolje i oni koji uvoze ne možemo se više izlačiti da, nise, da nije prohodno da nam moraju drugi dovoziti možemo imi sve ono što dolazi iz dana može doći u našu matičnu prodavnicu, u našu matičnu ziskom ako nećemo mi nemojmo očekivati od drugih i na kraju braćo satršena spodjele po svim osnovama, po svim osnovama. Partijske, ideološke, nahalske, lokalne, znajte da je svaka podjela osim podjeli na iman i njegovu suprotnost podjela džahelijeta. Podjela džahelijeta koji nam je zabranjen. Vjerici moraju vjerom postati braća i ništa i u tom bratstvu ne smije podijeliti. A one njihove razlike treba da stave na vagu, na vagu koja im je sred na sedmog neba spuštena, na vagu kitaba i sunneta, pa da vidimo ko je u pravu u svakoj pojedinosti. I da se bratski vraća onaj ko nije u pravu, ne zbog toga što je to čovjek, nego zato što mu je dužnost da se istini Božoj pokori. I ne treba da mu je krivo što je on poražen, što nije bio u krivu, nego treba da mu bude drago što može da izađe na istinu i na pravi put u onom dijelu i onoj stvari u kojoj nije bio u pravu. Uzvišenje nam rečuje da se držimo za Allahovo uže, zbijeni redova i jedinstveni i da se nipošto ne dijelimo, da se nipošto ne dijelimo, ali ponavljam i podlačim za Božije uže za Božije uže ne za uže Hasanu i Husinu svi muslimani za Božije uže Allah nas je spojio i Resul sallallahu alaihi wa sallam svojim svojim dijelom i riječu ujedinio i teško onome ko nas poslije toga razjedinjuje osim da nas poziva riječima Allaha i riječima poslanika i onome što one nalažu. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da ujedini riječ muslimana i da ujedini srca muslimana da se u njegovo veliko ime vole i poštuju i da čine jednim drugima nasihat na najlepši način i da u srcu svakog bude toliko dovoljno ljubavi i toliko dovoljno lijepog mišljenja da uvaži od svoga brata nasihat i da promijeni svoje stanje i time se okoristi. Molim ga subhanahu wa ta'ala da svoju milost i svoj rahmet prospe na čovječanstvo. Da pogleda svojim okom milosti muslimane, da se smiluje njihovoj slabosti, da ih pouči iz neznanja, da ih ojača iz slabosti i da ih obogati iz siromaštva. Molim ga subhanahu wa ta'ala da se smiluje vjernicima i živim i mrtvima, i da ne ostali u ovom trenutku nama ni jednog grijeha, a da ga ne oprosti i ni jedne brige, a da nam je ne olakša i ni jednog problema, a da nam ga ne riješi i ni jedne potrebe, a da nam je ne priušti i udovolji. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam učvrsti korake naše na pravom putu, da budemo dok smo živi vjernici i da nam vjeri i sa zadnjim riječima la ilaha illallah selimo ka njemu onome koji nas je dao da kratko živimo i uživamo i da zaradimo ako hoćemo veća dobra a priprijetio ako se poigramo molim da subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na cijelom dunjaluku i da ih sačuva zabluda zemljotresa kamate, zinaluka nemorala i sile nevjerničke molim da subhanahu wa ta'ala da se pokoljenjima djeci našoj smiluje i da našim trudom uputu zateknu i olakša nam da ih odgojimo i da svi živimo sretno kao muslimani rekao ove riječi a Allaha Đalešanuhu molim za svako dobro nama i svim vjernicima i kažem audu billahi min šeitanir rajim يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا